اللهم انا نسالك وندعوك دعاء الخائف الحزين ان تجعلنا من عبادك الصالحين وتحيينا حياه الابرار والمقربين وتعطينا ما اعطيت عبادك المكرمين وتتوفانا وفاه المخلصين المخلصين وتحشرنا في عبادك المقبولين وتدخلنا الجنه في السابقين الاولين اللهم عافنا في الدنيا من جميع البلايا وقنا شر ما تقضي واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا واجرنا من خزي الدنيا والاخره ولا تجعلنا من السافلين Allah'ım, ululuğun karşısında ürperen ve tir tir titreyen mahzun bir gönülle işte yine kapına geldik. Senden bizleri salaha ve iyiliğe kilitlenmiş kullarından eylemeni, ebrar ve mukarrebinin hayatına denk bir hayatla bize canlılık bahşetmeni, mükerrem ibadına lütufta bulunduğun gibi bizleri de nimetlerinle donatmanı, muhlisin, ihlasa ermiş ve muhlasin, ihlasa erdirilmiş kullarına nasip ettiğin güzellikte bir ölümle hayatımızı hitame erdirmeni, sonra da bizi indinde makbul kullarınla beraber haşretmeni ve senin yoluna baş koymuş ilklerin içinde cennetine almanı dileniyoruz. Allah'ım, dünyanın her türlü bela ve musibetine karşı bize affu afiyet ver. Olmasına hükmettiğin şeylerin şerrinden bizi koru önümüzden yahut arkamızdan gelebilecek tehlikelerden bizleri muhafaza buyur. Dünyada ve ahirette bizim için utanç vesilesi olabilecek durumlardan sen bizi siyanet et ve bizleri konumunun hakkını veremeyip de sükut eden düşkünlerden eyleme. Amin.